Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Uh. Si yo muero, que alguien cuide a mi mamá. Si me muero, dime a quién le importará. Esa negra a mí me quiere de verdad. Son preguntas que uno se hace si se va. Si me muero, ¿quién me recordará? Pues mi madre, mi hermanita y poco más. Si me muero, volvería a ver a papá. Si me muero, creo que no hay nada más. El corazón se para y ese es el final. Si me muero, solo espero sea en paz. A mis enemigos quiero perdonar. Incluso aquel que me hizo daño de verdad. Buena I buena when Y look el You'll le mi funeral cuando muera sola la oscuridad cansado de esta sociedad. Toda esa envidia y maldad que Todo ese odio, esa falsedad. Todo ese ego, esa falsa humildad. Cuando muera que se escuche en la ciudad. Algo se muere en el alma cuando alguien se va. Pasan los días, maniga y todo sigue igual, Si me muero ya ni tan mal. Si me muero quiero par en mi honor y que traigan de todo que lo pago yo. Y que canten mis temas de viva voz. Solo espero que eso calme un poco su dolor. Si me muero pienso que esa está mejor. Si me quería esto muerto, a que no. Si me muero te va a acabar el rencor. Dime a quién vas a odiar cuando no esté yo. Si me muero porque el juego se acabó. Si me muero no es porque quiera yo, es porque esta vida o alguien me mató. Si me muero acuérdate de lo mejor. Cuando muera tirarme al mar. No quiero ataúd, no me vayáis a enterrar. Si me muero solo quiero libertad. Si me muero ojalá ya no y más. Si voy al cielo mi abuelo vendrá a buscarme. En el besito tu quesa todo elegante. Con el oro en el cuello y camisa adiante Si abra la puerta y me siente delante. Si me muero, quiero flotar en el aire. Que suene la música, que empiece el baile. Todo el mundo alegre, recordándome, brindando por mí que si me muero, solo quiero que todo lo que sufrí no se entere nadie. Quitarme este peso y desahogarme. Quiero dormir y no despertar. Si me muero, solo quiero que todo lo que sufrí no se entere nadie. Quitarme este peso y desahogarme. Si muero, solo quiero abrazar Piel de mi piel, mucho ya se han ido. Junté mi ciencia y tu fe ya aprendí el camino. No podrán conmigo, no podrán conmigo. Me vino la muerte a ver y aquí sigo vivo. Gente que amé, piel de mi piel, mucho ya se han ido. Junté mi ciencia y tu fe ya aprendí el camino. No podrán conmigo, no podrán conmigo. Eh. Wow, wow.